Það er góður áhendur, eh, velkonin í þáttinni ESB neyjaði á 5. daginn 1. júli 2010. Gestir þáttarins í dag eru þau Gunnlaugur Ólafsson og Bryndis Ísafóll Löfustóttir en umsjónamenn þáttarins eru við Andrés Jónsson og ég heiti Frosti Sýrjónsson. Nú hérna, Andrés, hvað, hvað er svona frétta nýjast af ESB-málunum? Já, þau eru svolítið komin að daskra á eftir, held ég sjá hvað það segja. Sjálfstæðarslokkurinn er búin að álita á, á, á sögulegum landsfundi og og það er bara að draga þetta tilbaka og ef við breytaðum nafninu þáttanins í e, draga umsóninu tilbaka, nei eða já Já, þetta var svolítið rótækt það sagði við mig maður sem er nú reynda svona úr hæri armi sjálfstæðslósins e, og alls ekki, alls ekki telst ekki til hérna, sjálfstæðra Európu sinna nei. hann vildi meina þessi ástæðan fyrir því að þeir hefði ekki vilja eða hefði erfið að ná málamilju ná landsvöndunum hefði verið að þetta væri auka landsvöndur það hefði verið, hann hefði verið fámennari en vennilegu landsöndur og þar leðandi hefði þetta verið svona, þetta hefði verið svona típarti hópurinn ef við tökum svona samlingingu við, við republikanaflokkin sem er nartækast sjálfsögur. En nú eru svo hefnir að hafa hérna hjá okkur í þættinum hérna Gunnlega Ólásson sem er annar tveggja flutningsmann þessari tillugu um að draga aðaldarum svo Íslands að ESB tilbaka sem fjekk síðan hljómgrunn landstundi sjálfstæðarsflóksins Fulltrá að því partí eða hvað? Hann hefur starfað í stjórnmálum frá hvað? Frá því áður, fyrir árið 2000 í Hári í Nóri og sjálfstæðarsloknum á Íslandi. Hann hefur lært stjórnmálafræði við Háskólan í Oslo og Háskóla Íslands á þann því að vera pislahöfundur á Evropavaktinni. Og ég ræði með dögu í áhugaverðan pistilhjónum sem heitir ESB er hjart og viðskiptahöft. Við ættum meðal að grilla hana eins og þessu. Já, og svo er hérna hjá okkur líka hún, hún Bryndis Ísafól Klöðvistóttir Já, þú, það er nú, í, er þetta ekki Ísfold? Jú, það er að... Ísfold en þetta nafn, því það er saman, þetta er allt í góðu ja. við erum unn þessu en Þú, Já, eh, gaman að fá því þáttinn til okkar og þakka að kella þér að koma, þú varst að taka við nýju starfi eh, sem frangatastjóri Sterkar Ísland, sem er senni, þessi íslenska járheifing mm -hmm. sem kallað er Akkurat, það er rétt, þetta er sagt, eh, eins konar reglífa samtök Evrópu samtaka, það eru nokkur félag í gangi sem hafa verið í gangi síðustu árin og, og þarna sem standa að þessu já, sem standa að sterkara Ísland og, og ég er nýraðan frangatastöru þar þarna eru sjálfstæðir Evrópumenn sem er mitt funduðu í gær og voru ekki eins resir með hérna, landsundin og, og sessunutuminn hérna og síðan eru ungt eh, fólk, Evrópusinnar, ungir Evrópusinnar og svo er þetta Evrópusamtökin sem hafa verið lengst til mm. og, og, hérna, og síðan fleiri fólk hérna það sem ekki hefur verið í öðrum fjölum Hvernig séu svona starfið þitt eh, sem frangutastjóra? Hvað er svona eh, helst á Já, það er mjög fjölbreytt ég er auðvitað frekar nýbyrjuð en, en það er eh, núna stendur til að, að fara og hitta fólk og ræða Evrópumálun eins og við erum að gera hér Komið þætti komið þætti, það er nú kannski ekki bara mittlega dörg en, en við eh, erum að senda fólk út á akkurinn og, og hérna, en síðan eru við að skipleggja okkur auðvitað fyrir þessi, þessa mánuði sem eru framöndan okay. okkur eru þetta mikið mun að, að halda upp í góður umræðu En hérna Gunnlaugur, hérna, aðeins að heyri þér bara eh, hvað, hvað hérna, hvernig myndur þú segja að eh, þú ert greinilega ansnúið því að við göngum í Európa samtíð, hvers verna ertu þá, hvernig myndur þú svona mjög stuttum máli segja hlustin svona helstu ástæðunar Já, það er nú nokkrar ástæður en, en hérna fyrst og fremst viljum að segja að það er svolítið aðtiklisvert að framkvæmdastjórin heitir Ísfold þar sem að samtökin Ísafold er fyrir ungd fólk gegn aðölda Európa sambandinu maður trúir ekkit á, á, á tilviljanir í slíku eða nokkuð en hérna <clears throat> ég byrja að taka þátt í stjórnmálum í 1999, þá var ég 15 ára gammal og var þá búsettur í Nóri og fór að starfi í Höyre sem er nú svona helsti jáflokkurinn í Noregi mjög sterkur fyrir það og best mikið fyrir það að ganga í Evrópusambandi mm. og, en það var nú ekki helst það sem að gera það verkum að ég fór að snúa mér í pólitík það var nú mörst svona stefnan yfir leitt sko, eh, þessi aðeins til hægri mm. og eh, og þegar ég fór að kynna mig máli fyrst fóru maður náttúrulega að kaupa ákveðina þessum rökum sko en þegar maður fór að kynna sig máli almenlega fór að lesa þau gögn sem lágu fyrir og fór að skoða þetta sko, koma að merkimálsins þá var það bara mjög einfalt að, að ég taldi að hagsmunum bara almennt uh, fólks er ekki best borgið innan Evrópusambansins, sama hvað þjóð það ætti að vera. Ég held að, að, að fyrst og fremst að ég bara í líðræði að ákvarðinu verður að vera teknar eins nálægt fólki og hægt er og það að færa ákvarðinu er alltaf að herra á herrastig er að fjarlægast fólkinu og ég tel það er ekki heilbrygt fyrir líðræði hvorki hér á Íslandi nokkur starf annar staðar að, að, að gefa fleiri völd til byrokrata og stjórnmálumanna út í bæ sko. okay. það er bara aðal málið að mínu mati í þessum efnum Nú hérna fylgist þú með eh, náður að fylgjast með þessari þegar að umsókn eða þessi samningafellir normanna við, við erupasambandi þarna varst eitthvað ég nú var nú kannski full ungur sko, 1972 var ég nú ekki einu svona getinn, þannig að ég, ég efast um að mér tók þátt þá, en, en 94 var ég nú heldur ekki, ekki það virkur stjórnmálum, en ég hef nú lesið þessa samlinga Já. sem þá voru gerður og þetta er mjög aðtiklisvert umsóknarferðli því að þetta er nákvæmlega sömu umræður og eru í gangi hér voru í gangi þar, landbúnaðurinn sjáaráttöksmálinn og, og, og hvaðin og þá sérstaklega sjáaráttöksmálinn mm -hmm. uh, eh, viðræðurna 72 sem normenn hafðu þá og hafðu verið lagt mikið á það sko, áherslu á það að, að, að fá undan þá hvað varðar sko, uh, eh, sjávarútvegs stefnu Evrópusambatsins og það sem kom út úr því viðræðin var að þeir fengu sem sagt 10 ára aðlugunarferli og á móti þá lofaði Evrópusambandið að, að þeir myndu setja 20 ára markmiðum endurskoðun á sjávarútvegs stefnu Evrópusambansins Tíu áru setna, 1982, voru haldinn sko, eh, haldin ráðstöfna til þess að fara yfir þau mál, hvað hefði gerst í málinu. Svari var einfallega ekki neitt. 1992 var haldinn annar ráðstöfna og þá hefði liðið þessu 20 ár. Það hefði ekkert gerst og þeir settu ný 20 ára markmið og 2002 var síðast haldinn ráðstöfna og það hefði heldur ekkert gerst. Og ég efast um það að Íslendingar núna ætti að fara að vera eitthvað bjart sínir á því að það gerist eitthvað 2012. Þannig að ég held að, að, að þegar maður kemur að máluna við skulum ræða Evrópumál, jú, vissulega við skulum ræða þjá og hafa gaman að því og, og mæti svona skemmtilega þætti en, en ég efast um það að, að, að mennsku, þessi rökum að við skulum sjá hvað er í bóði við skulum hætta að, að tala um það við skulum freka fara að tala um hvað er Evrópusambandið hvaða klúpar við að byggjum að komast í og hvað er í raun þetta, þetta samfélag sem við erum að, að hérna, óska eftir að fara í Gunnlaugur, að, að, að reyndi brindi segja Eh, þú nefnir, að þú nefnir líðræðishallanum, ég byrði kannski komin á það eftir mhm. byrjandis, eh, hvað segir þá við þá sem segja að þessar stóra ákvarðinir sem að hafa áhrif á líf allra eh, íbúalvurnar, það séu hvað sem er teknar þarna efst uppi og það séu þá allan að hérna, skömminni skára að það séu kjörnir fulltrúar sem að séu kjörnir af öllum íbúum sem að þessar ákvarðin hafi áhrif á þessi svona federalisku sjónum eða að, að það séu kjörni fulltrúar uh, á öllum, öllum, öllum hérna, ákvarðunarstíðum sem takja ákvarðunar en ekki einhverjir, einhverjir sem að, eins og er í dag og sem er, vilja meina líka að Európa sinnar að, að við séum að selja okkur undir ákvarðunir sem að fulltrúa aðila sem að við kjósum ekki og höfum ekkit um að segja Já, sko, svar er einfalt við því Það er þannig að, að vissulega hefur áþæra ráði eitthvað að segja og það er ákveðin eittuna vald. En samkvæmt Lísabons áttmálunum sem nú hefur verið samþyktur þá er það þannig að Evrópussambandi verður sjálfstætt fyrirbæri. Þeir geta tekið ákvarðanir sjálfur án þess að fara í gegnum ráðherraráði. Og bara til þess að gera lítið dæm um hvað valdsvið Evrópussambandsins er, þá vil ég taka hérna fram að fyrir Lissabon, þá var eh, valdsviði tollabandalæð, innriðmarkaður, peningamálastefna, sjávarótökserfna og viðskiptamál. Núna er það í viðbót við þessi mál, velferðamál, umhverfismál, neytendamál, samgöngumál, orkumál, heilbriðismál, utaríkismál, yðnaðamál, menningamál, ferðamál, mentunamál, almannavarnir, íþróttamál, örgis og varnamál, rannsóknamál og jáfnveil geimferðir. Ég, er, þetta er það sem bætist í, sko, í Lissabon sáttmálum, þetta kemur algjörlega skýrt fram og það er sko menn verða að fara að lesa þessi gögn og gera sér grein fyrir þessi málefni sem við erum að afsala okkur eitthvað vald í og, og, hérna, og menn verður líka viðkynna það að við erum að afsala eitthvað vald og ég, mér finnst alltaf lægi að menn séu hlindir því að gangi Európa sambandið en þá þarf líka að segja sko, já, ég hlindur ég afsvaraðal okkur vald á, á þessum sviðum vegna þess að ég tella okkur betur borgirinn að Európsambansins. Nú er ég ekki saman að því, en, en menn verður alveg... Nú er það ég aðeins að, að, að, að fá að... Ég heyr að Bryndís vil fara aðeins að fá að... Ég er búin að andarpa svo mikið, ég held að hlustendur sé búin að gera þig grein fyrir... Er þú ekki alveg sammála, Gunnlegi, í þessu? Við erum alveg hjartalega sammála. Nei, veistu, ég er búin að heyra þess að ræðu mjög oft og, og, og ég, ég skil, ég vil að taka það fram að því að nú hefur við verið að fara í gegn margvega tíma og ég skil það að fólki sé ekki, hvað maður að segja, það sé ekki mjög uh, innkjöpt fyrir því að hoppa bara á ESB-vagnin og eins og ekkert sé eins og það sé bara einhvað sjálfsagt mál þetta er flókið og, og það er í mörg hortna líta og það skiptur öllu mál að við fáum góða samning og alveg hörðustu að Evrópusinnar ætla sér ekki inn bara no matter what, svo ég leið mér að sletta og ég skil líka að, að andstæðingar vilja ekkert fara í samninga við þær ég myndi heldur ekkert vilja það að ég væri andstæðingur Nei, það er tíma svo nokkað mati. Já, við skiljum það vel, en, en það er bara þannig. Þið eruð andstæðingar og þið hérna tegir mjög harðir auðvitað vil ég ekki samninga vera og ég skil alveg en, þessa álygtun en, hérna. en spurningin er, akkur vilt þú það sko? Já, ég er hins vegar búin að vera þessara skoðuna mjög lengi og ég ja. er mjög stolt af því að hafa verið í því stjórnmála afli sem að, að hérna, setja þetta á daskra fyrst sem voru ungi efnamenn við andri sátum þar saman Og hver var þínu helstu svona rauk fyrir því? Ég, það eru fjöldreitur rauk og, og hérna, ég held að kannski fyrst og fremst að þá ja. verðum við að byrja á því að horfa hvar við erum stönd og höfum verið það frá 94. Það eru held ég allir sammálum að það hafi verið framfæra skrif fyrir íslensku þjóðana. Ekki það. Ég er svona, þetta gengi ekki báðukollin í sér. Jú, ég er, alveg, ég, er algjörlega, ég er algjörlega sammála því. <laughs> Ok, eh, þar með göngustu við ákveðunum lögjöfum og reglugerðum og, og ákveðunum sem teknar eru í Bryssel. Mm -hmm. Við vitum það líka að við höfum nánast engin áhrif á ákveðunum sem teknar eru af að Örbjörnsambandinu og renna beint inn í, inn í samningin Næri. og það er ekki gott ég held að við getum öll verið sammála um það það er ekki líraðislegt ok, Æ, síðan er þessi viðbútt að ganga alla leiðin í Europasambandi sem fyrir mín, mína parta og held ég að muni styrkja okkur heilmikið og það eru þetta efnæðslegu rökin eru kannski sterkurst og, og, hérna, og það er krónan og við getum svo sem farið út í þá umræðu og hún hefur verið mm. tekinn hér en hins vegar að þá er þetta líka spurning að mínum að þetta er mitt persónulega mat mm að, að umræðin sem hefur skapast hérna eftir að, að bankarhönni varð og allt voru hérna í klessu að hún hefur fyrir mínum parta <clears throat> hefði ég viljað sjá hana á meiri hvað mann að segja svona að fólk geti hort í hvað átt að horfa ætlum við að horfa til austurs það er valmöguleiki hinga það var koma kýmverjar hérna í, í stríðumströmmum og, og, og gera gældir skipta samninga og, og sækja um að taka við stórum verkum hér og það geti vel verið að það sé bara til bóta, ég ætla ekki mhm. að afgreða það. Það er eins og er ekki ríki sem að, að gengur já, við sömu líðræðislu og kröfum og við gerum og Evrópu samfansríkin gera. Síðan er það bandaríkin sem að við auðvitað bundum, sterkum bundum og höfum gert í þegar mhm. her, herin var hérna og, og eftir stríð og við þekkjum það mhm. líka, eh, tengslum við NATO og annað. Nú er hins vegar, er við Evrópumegin og við eigum mestu viðskiptum við Evrópusambandsríki og, og, mm. hérna, og við höfum verið í vandræði með gældmiðlun okkar. Það er eitt. Ég finnst að sko menningarlega séð að þá eigum við svo margt sammeilegt með Evrópubúin og, og hérna og við erum hérna inni og ég meina við erum auðvitað með hluta aðhald að Európusambandur það er svo, við erum að horfa á þetta þarna það er allir samálum að við hefum margt samilegt með Európusambandun og það er gott að upp viðskipti við þau en, en líka heyri ég fólk talar og eins og þessi sem heimsýn sem að segja við viljum bara eiga viðskipti við alla við viljum ekki loka okkur inn í kannski Európu og ég heyri eins og bara það vakti fyrir mín greinin hérna gunnlegur um þessi ESB jæft og viðskipta höft getur að verið að með því að gangin í Európa-samtönd það er, það, þú er breyndist mjög hissa held ég Nei, ég, lesa ég, þessa grein umræð, ég, en leið, guðlega, að gefa okkur hans kjarnan úr þessu, hvað var það sem að þið fannst þarna, hvernig getur þetta verið rétt, af því að ég veit að menn eh, hugsa þetta alveg fyrir auðvitað, almennt Sko, nú erum við í ES eins og var nefnt hérna áðan og það er náttúrulega mjög góð samningur, þetta veitur okkur aðgangja að eh, hérna 27 mörgum í Evrópu við erum í EFTA, það veitur okkur að þrejum mörgum í viðbót eh, Sviss, Lichtenstein og Noreg en svo er það þannig að, að EFTA er með verslunarsamlinga og fríverslunarsamlinga við talsverðan fjölda annara ríkja sem þýðir það að Ísland í dag hefur beinan aðganga 59 mörgum út um allan heim í 5 heimsálfum þetta er lítið talað um og ef við göngum í Evrópusambandið þá falla allir þessi samningar niður ef við gerum hérna vestlunarsamling við Kína þá er það bara þannig að Evrópusambandið bannar okkur það því samkvæmt Lissabon þá segir Evrópusambandið að það er aðeins Evrópusambandið sem hefur heimil til þess að gera viðskiptarsamlinga við önnu ríki Þetta er alveg rétt, en við skulum aðeins skoða í hlutvöldum sko, hvað hva við erum með mikið viðskipti við Kína versus síðan Evrópuríkin og, og hvað margt kemur Evrópusambandið gerir en síðan ja. samninga sem við njóttum góðs að ríka Það getur breyst, fyrsta því þú leggur fram þessa tilugu á, á landsfundi sjálfstæðsflokksins og, og, og hún, hún er samþýtt. Sko nú vitum við það líka að, að samningurinn eða samningurinn, hann hefur ekki staðið mjög sterkur. Eftir ríkinn hafa verið ósátt við margt sem þar hefur gerst og <clears throat> það hefur Ímislegt bara gleymist ef maður heilt frá ennbætsmunum þar sem að reglur hafa verið samþygtar í Brussel. Þetta er auðvitað bara ofsalega lítil og fá lönd í þessu stóra samhengi. Hefur ágjur að hann sé að líðundu lók? Þa, það hefur verið talað um það fræðimennum að það sé spurning hvað Európa-sambandi ætla að halda honu lengi við. Og, og hérna, Hver er spurningin? Spurningin er svo, ef það er raunin, hvað, hvað hyggjast eh, já, menn hérna, í kringum þig gera og þessi miklu anstæð því þú ert auðvuslega lindur eða e samningnum, hvað ef hann líður undir lók sem að bendir svo margt til en það, sko, hann er ekkert að eilif og ef Nóriu gengur einn þá er það úti og við gungum inn þá er líklegt að hann sé úti líka ég menna það er mjög en margt þetta er ekki, sko, þetta er bara Nei, ég bara, ég bara spyr <clears throat> Já, má ég þá svara? Það, það, er, það er uppi að eða e samningurinn muni líður undir lók Spurningin er komið Já, fyrir fyrsta við höfum ekki mörg viðskipti fyrir, við þessi 59 ríki, það er alveg rétt en eða þá loka mögulegning hvernig að gera það ég meina ef, ef meiri hluti viðskipt okkar á kaldarstrísárunum hefur verið Sovjetríkin hefur þá beðið okkur um að gangi Sovjetríkin sjálfsögðu ekki Já, vegna þess, nei, nei vegna þess leðu mér að klára að svara spurningunum sem við varpaðum hérna fram staðrindunum bara svo við skulum líta á eitt dæmi normenn standa fyrir utan Európa-sambassins 60% normanna segja í dag að þeir vilja eða fleiri en 60% segja að þeir vilja halda sér fyrir utan Európa-sambassins eh, og jáfnveil 60% kjósenda höyri sem er stærsti jáflokkurinn í Norri en hvað hafa normenn grætt að því að vera fyrir utan? Þeir stjórna öllum lagsmarkaði í Evrópu. Af hverju? Vegna þess eru með fríverslunarsamling við Tíli og þeir eiga allar eldistöðunar upp og eh, allan hérna, sjólínu Tíli. Sko það, þar eru menn búin að sjá tækifæri, þeir eru með jafnvel sko jútunni með hérna, málingafesmiður í Túnis sko menn þar hafa hort miklu meira út fyrir landsteinin og þessar hérna, land, landfræðilegu takmarkanir sem þú ert að tala um og ég bara kaupi það ekki en ég vil bara benda reitt og þú fórst að tala um líðiræði og upptöku regluna hérna uh mhm. -huh. því að ég vil geta klára það. Nú var það nú þannig að, að hérna, árið 2005 þá kom fram spurning frá Sigur Kára Kristjánsinni um, um innlega ES-gerða. E ES á áránu 1994 til 2004 voru gerðar 1047 tilskipanir 27.320 reglugerðir og 10.569 ákvarðanir í Európa-sambandinu. 101 af þessum öllum valdi þess að þurfti lagabreiting á Íslandi. 101. Það er ekki mikill fórn meðan við það sem er í gangi á árunum, sko þú ert náttúrulega ekki með all árunan undan, það hefur mikið aðlunarferðli sem átti sér staði upphafi, þannig að þetta er nú ekki alveg margt en það held ég líka svona, sko, svona umræði er allt og tæknileg til þess að... Á undan, 94 gengum við í e ES. Já, þú sagði frá 2000. Nei, ég sagði frá árunum 94 til 2004. Það fyrir ekki, ég, ég bara ég heyrði veitlist. Nú er vantilega komið tími á auðlýsingar. Já, uh, hérna, þetta er alveg spennandi, <laughs> hérna, konar En uh, við ætlum að fá nokkur skilabóð hérna til að borga fyrir Eh, þessa stöð og svo komum við aftur hér í þættinum. Það er ágættu stöð. Já, mjög fallið stöð. <laughs> ára konu eftir ég er á Ótarpi sögu þetta er þátturinn ESB neiða já Andris Jónsson heiti ég og með mér er Frosti Sigurjónsson og við erum um sjónum menn þáttarins en við höfum að, eh, hérna góða gesti annars er eh, Bryndis Ísfold hlöðurstóttir, frangatastjóri í Sterkar Íslands já hreyingarinnar svo kvöldu og Gunnlaugur Ólason sem að eh, var einn, já annar tilöfu flítjanda á landsviti sjálfstaflokksins það sem að samþygt var af aðstavaldi flokksins að draga tilbaka umsókninu að Evrópusambandinu og áður en að við fórum í hlýjafrösti þá var hérna farið að hitna hans í gólunum uh, eh, við vorum að ræða meðal þessum já, eh, hversu hátt hlutall það væri af eh, tilskipunum Europasambansins sem við varum að taka upp og uh, en ég framhaldi því að því að Gunnlegu las líka hérna upp á hann lista yfir öll þau nýju svið sem að hérna, Lissabónsáttmælinn tekur til og við munum Eh, já, þessi nýju valds við Európusambassins sem við munum fell okkur undir er ekki bara allt í lægi brindis að, að eiga samstarf á fleiri sviðum heldur en það sem hefur fallið undir EES-samningin og Európusamband hinga til getur við ekki, hann nefndi neitundamál hann nefndi umhverfismál, er þetta ekki mál sem að snerta hvað sem er, ég minna við getum ekki krafið nóg kem um að hérna Eh, eða Microsoft um að koma vel fram í neytundur og við getum mm. ekki stöða versmiður í Rúslandi, þurfum við ekki samstarf? Jú, ég held að þetta sé auðvitað, auðvitað er þróun í gangi og það mun margt breytast og þetta er auðvitað samfélag þjóða og baka það eru fólk, þetta er ekki eitthvað svona eitt stort skrimsli eins og anstæðingar vilja stundum silla því og það er verðt að minnast á það, það að þú nefnir engin, engin talaði með um þessum stofn Nei, nei, ég sko. hérna bara vísa ykkur <laughs> aðra þá að þið vil ekki viðkynna Nei, nei, en hérna en það er nú þannig að neytandasamtökin hér heima og, og víða hafa verið mjög hlindir Evrópusambandsaðild og það er að ástafi og ég held að því hún nefnir neittindamálin uh, <clears throat> eh, hér var gerð könnun fyrir nokkur mánu síðan sem að, að þar sem að skoða sko húsnæðislán ég meina þar kemur í ljós að hann er langdýrastur hér og svo náttúrulega veitum við hvað hefur gerst hér hefur, hefur hafa lán landsmanna markvaldast verðtryggingin er auðvitað og ég meina það er líka einhvað sem við verðum að horfa stöðu við að það hefur verið verðtrygging hérna til þess að, að lánastofnunni væri tilbúinir að lána það hefur mikil óvisa og, og, hérna, en hún þekkist ekki af sama marki í Evrópusambandsríkjarnum það þýðir það að lánin eru ódýrari fyrir neytundur það er ódýrara, ég held ég bara ekki geti staðfætt í öllum Evrópusambandsríkjarnum ég er endar ekki sér nýlegar tölur að kaupa inn, þar að segja hlutfarslega af launum fólks, þá, þá fer minna í að kaupa í matin Var ekki að mitt núna eh, frött að þetta hefur breyst mjög mikið? Nei, það var IKEA frétt á Evropavaktinni sem ég því miður get ekki hérna ég <laughs> bara, nei, ég ætla ekki að gera það en allt í leið, það getur vel verið að þessi einhver stað er eh, ódýrari hér heldur en út en við búum líka við gældinsöft og það er ímyndslegt sem að hefur áhrif á eh, og þetta skiptir mjög miklu málu, af því að nú erum við líka að ræða Evropamálun og, og við erum búin að taka hérna einhverja dagnilega umræðu sem ég held að fólk sé fara að gespa yfir almennt ræðum það sem að áhrifin sem að fólk mun finna fyrir sem við teljum að, að það gerist ekki með, með því að við skrifum til samning og hér lækkar allt vöru að verða 1, 2 og 3 og húsnæðismarkaðurinn breytist einn hendningu, það er ekki þannig það sem við höfum um bent á er það að það er meiri samkefni á bankamarkaðu þetta og lánastofnanir hafa farið á millilanda og það er almennt lægra verð að taka lán það kostar minna í Evropasambandsríkjan Ef við ætlum að vera lántakundu þá er gott að vera í Evropasambandinu Já það er þannig að fólk tekur húsnæðislán En erstu þú samanlega þessi gunnlegur að þessi hérna, gott að vera lántakandi í Evropasambandinu? Sko, nú er nú bara staðrindir svo og það er bara Gríkir á næðin Já, akkurat <laughs> en, en sko, máli, ég ætla ekki að fara út í einhverja öfgaumræði Jú, vissulega er það fyrirlegt að vera hér til dæmis með verðtryggingu Ég er alveg sammálar því og það eina landi sem er með verðringu fyrir utan Íslandi í Ísrael, ég er ekki alveg eh, sannfærið um það að, að hérna, verðringin sé rétt að leiðin og við getum alveg verið sammála um það og við getum alveg verið sammála um stýrivexti, við getum alveg sammála um mörg mál ég tel bara ég, ef þú ert ekki með stöðan gjaldmiðil býtu, ef þú ert ekki með stöðan gjaldmiðil og ef þú ert ekki með hérna, verðringin sjáum nú til, nú skulum við skoða eitt ok við, það að taka upp erlendan gjaldmiðl, það hefur ekkert með aðelta Evrópussambandin að gera endilega og ef að, ég tel að mastriskilir eru mjög góð þetta er bara mjög góð leifbeininga handar stjórnmálamannum vegna þess að hvað þurfum við að gera til þess að taka upp erlendan gjaldmiðl? Jú, við þurfum að hafa stöðan gjaldmiðl fyrst, þú ert að hafa hérna, verbolgu sem er ekki hærri en 1% en það sem almennt gerir þess að Evropasambandsvæðinu mm. þú þarf að hafa stýrivexti sem eru innan við þeirra marka sem eru gerist almennt á, á, á hérna á Európa-sambandsvæðinu og það er náð þessum mörgum alveg gott en það er, það er enginn, sko það er ekkert sem segir það að við verðum þá endilega að ganga í Európa-sambandi og ég vil bara segja eitt að það er ekki þannig að, að fólk hérna út í heimi hafi höfundarétt á lögum ég minna ef að stjórnmálamenn koma að góðu niðurstöðum út í heimi þá getur við að sjálfsögur tekið það upp án þess að gangi Európusambandi. Það tengist ekkert því að gangi Európusambandi að afnema hérna, hérna gældirisöft sjálfstæðisflokkurinn eru álíkt að, að, að hérna, leggja niður gældrisöf þá er bara hvað ég meðl að skjóða sjálfstæðisflokk ég meina þetta er náttúrulega algjörði högt að halda því frá að við getum það sem ég er að benda á því nú erum við að tala um sko, þetta er aftur svona að kemur þessi tæknilega umra sko fyrir að fyrsta, þá er þetta staðurinn það er ódýrar fyrir neytundur að taka húsnæðislán í Evropasambandsríkjum heldurnir hér það eru margar ástæður fyrir því við getum alveg verið sammálum hitt og þetta ósammálum annað, það er staðurinn það er annað, annað sem skiptir fólk líka miklu máli byrju, er að það er hlutvarslega þegar þú fer út í búð og fólk er að kaupa sér í matin að þá er það ódýrara það er að segja hlutvarslega að eður minni pening af launónuðinum í mat viða í Evrópusambandsríkjunum heldur en hér það við vitum það að það er, þá, ég, það er allavega það sem hefur gerst í ríkjum sem hafa gengið inn í Evrópusambandi eða matalega hefur jafnast í menn þetta gerist þannig að það tekur tíma þetta var markmiðið sko það er auðvitað hér að verða um opnað ég er ekki alveg viss og ég væri gott að vita hvað heimildur og hefur fyrir þessu, en þess að ég er að sjá líka Þetta sko, hefur margóft verið rætt um þetta og sínt fram á þetta Núna nýlega, nýlega þá, já, já, er, en svona mjög nýlega konun sem að leiðir í ljósað emitt Ísland hefur núna Eh, matvælaverð sem er mjög svipað eða með því bara læra sem gerist í Európu Herði ég ekki gæra að það væri 30% hækkanur síðasta ári á matvælaverð og síðastu Já, þú verður að bera þetta saman við Európa samöndi en ekki sko, við Kullu, sko, það, það er eitt sem ég vil segja þessu Þótt að það væri larra þá getur ekki afnita því að fólk er að borga meira fyrir til dæmis gas til þess að reyka húsin sín borga meira fyrir ramagnið er að borga meira fyrir ólju til þess að við hýta fólk er að borga meira annar staðar þannig, þannig að þessi innkaupa kvörðan en svo, svo finnst mér mjög aðteglisvert að hver skipti sem maður á að fara að ræða við í hérna um ákveðin mál, hvernig aðferðin er gerð til að komast að merki máls sem að hvernig hlutin eru gerðir innan Európa-sambassins, þá segir þú að þú nennir ekki að tala um tæknilega atrið þetta eru bara grundvallar atrið um því hvernig við erum að fara að því að gangi Európa-sambandi og ef að menn vil ekki ræða þau að þá er það Ég, þið, að Evrópusinnarnir sem vil ekki ræða, ræða Evrópusambandi. Ég var spurg hversun ég vildi gangin í Evrópusambandi, ég bent að þetta væri góða kostur. Mm. Það er alveg rétt að hér, að þegar við, og ef við gangum inn í Evrópusambandi, að þá þýðir það tölverða breytingar. Það er alveg rétt en hins vegar eins og staðan er í dag og við verðum svolítið að lifa í þeirra umveruleika sem við erum í við erum inn í þessum eðarsamningi og við lútum tölverð mikið af reglugjörðum og lögum og, og það má vera sko, sko, þessi færri sko, þú sæðir, má ég bara um mjög stuttan punkt, sko já, ég kemur að því eftir, bara rétt aðeins var þetta matvælaverða því að ég var að, þetta var eitthvað sem var í, hérna í Rækstaf vefnum það er á Rækstaf Íslands eh, þá kemur fram að voru 2009 var gert eh, hérna könnun að hlutastlega verla í matvæla í Íslandi og í 27 aðaldaríkjum Európa Sambandsins voru 2009 uh -huh. þá var Ísland með 4% þar að maturafell heldur en heldur en þessi 27 viðmjönaríki í Európa-samtíðinu, 4% sko já, viltu gangu í Európa-samtíðinu en, en áður fyrir nokkrum sko, árum, bara hérna, lemur að klára fyrir nokkrum árum breytingar á krónunni sem hafa mikil áhrif að við vitum bæði og síðan er það líka, við göngum, ef við göngum inn í Európa-samtíðinu þá falla niður ákvæmlega dólar sem að gera það verkum að það verður meiri innflytningur og ódýrara fyrir fólk að versla vonandi sögum þess já, árið 2006 var þetta sem munir miklu meiri það var að 61% herra hér sko. ég vil bara benda örstuðt á já, að að það er engin fyrirstað fyrir því að við getum ekki fælt niður totla án þess að gangi í Európa-sambandið. Alþingi hefur fullt umbót til þess að gera það ef þið vilja að gera það. Ertu, á... ertu fylgjandi því, Gunnar? Ég er svolítið efasemda maður um það. Ég hins vegar, hérna, það er nú þannig að það eru margir inn hérna í landinu sem vilja varð við þetta íslenska landbúna og, og, og vissulega megar hafa rauk fyrir því. Ég vil kannski breyta ákveðinu hlutum þar en ég er bara að segja, það er engin fyrirstað ef maður vil leggja, sko, hérna afnema totla frá vörum frá Európa-sambandinu þá sko maður bara berjast fyrir því og kjósa mennin á þing sem vilja gera það, það er engin fyrirstaða fyrir því og ég vil líka benda á annað, sko, það er, það er nefnilega það að, að sko, nú fór akkurat að tala um það aftur þótt að hún vildi ekki ræða þetta áðan hún Bryndís um þessi tæknilegu hlutföll hvað mikið sem við erum búin að taka upp að reglum þessi kemur talsvelta reglum við erum búin að taka upp 17,2% öllum reglum frá Evrópussambandinu og tengjast þau bara innri markað Európa-sambassins. Við erum til dæmis ekki með reglu um það að allir sjúkrabíla þurfa að vera gulir og grænir staðin fyrir rauðir og hvítir. Við erum ekki með reglur sem segja til um hversu lágir eða háir skattarnir okkar með að verða því nú er búið að banna skattasamkjafnin en Európa-sambassins að vera að refsa írum. Þetta, er, þetta eru mál sem að menn vilja ekki draða, þetta eru þessi tæknilegu mál sem Evrópusinnar alltaf neyta að tala og segja að anstæðingar vilja. Ég er alveg vissum að þau vilja ræða þetta en hérna, gott að koma fram með þessi rauk og einmitt þessum þætti þá viljum við allir ræða þetta Já. <laughs> og hérna, það skulum ekki gera og það eru upp skoðanir Nei, ég held, sko, þessi, sko. ég held að skipti líka máli að því að sko, veist, við eigum hérna fyrir höndum samlingaferðli sem mun taka eitthvað tíma og það er alveg alveg að reyna, við erum ósamála sem hver sem höfum leið í þessari umræðu mjög lengi og, og ég er búin að vera áhuga mannski um þetta í cirka tíu ár og þú vantarlega lengi hins vegar að þá eru ákveðinu hluti sem snerta fólk og þetta daglega líf fólk og mér veist að við erum að ræða þá því það er það sem skiptir fólki í landinu en. miklu máli hvað áhrif hefur þetta á mig Hva, já, eins og þú nefnir matvæleverðið ég nefnir matvæleverðið og það er stórkostleitt hús... hvað það hefur lækkað mikið já, í samanbyrði við Európa-löndi samt gengur ekki inn já, nei, það, er, það er bara ekki þannig að við búum við, einhver, við aðstæðir sem eru raunverulega það eru hérna gældurisöft og það er ímislegt í gangi hérna sem gerir það verkefna Það er almenna regla Já, þú veist það e, e, nú skulum við aðeins hérna, <laughs> þetta er aftur það sem ég er að reyna að benda á er það að ég, sko það sem ég er að segja að ef við gungum inn í Europasambandi að þá bendir allt til þess að matvala verður munileika, það verður meiri samgefn það er það sem, að, og þú bendir á hérna verður 60 bróst munur hérna fyrir einhvern tveim, þreim ráðum síðan býtu Síðan er ég að benda það að húsnæðislánaverð, það er lagra í Európa-sambandsríkjum. Þetta til ég að vera mikill styrkla og byttu, leið mér að það klára. Ég skal, ég skal það sem ég er síðan líka að segja já, skil, er það að mér skipta máli og nú erum við alltaf að tala um umræðinu og það sem er svolítið þreytandi. Ég benda þessu tvöru. Ég byrði þessu nötminum að benda það hvað er svona slemt fyrir almenningi landinu að ganga þannig. Ég bendi á það að það skiptir máli. Hér, það hafa komið upp mál uh, varðandi EAS-samningin e í Brussel sem að ég man ekki held að hafi verið einhvers konar það, það kom einhver eh, síki í einhver bein hjá einhverjum dýrum einhverstaðar, <laughs> ég man ekki hvaða hvað það var en e, og það átt að banna e, hérna beina mulning, þetta var, var natkátis hérna, í Breitlandi 1900 Það er áhrif á Íslandst uh, 89 og 90 Já og það bara fréttist á göngunum í Brussel að það ætti að fara að banna þetta land, að, að flytja á milli landa Akkurat, en Ísland hafði aldrei orðið fyrir þessum eh, sjúkdömi og aldrei fundist þér í Ísland en það taldist ekki með en það eru við einungur eiga Þetta fréttist á göngunum í Brussel og sem betur fyrir var hægt að koma í veg fyrir það því annars hefði þetta skadað Íslandinga mjög mikið Ok, þetta er náttúrulega mjög svona flókimæli, þetta bendir til þess að það geta verið teknar ákvörnir í Brussel hjá mm. Európa-sambandinu af því að við höfum ekki leitna aðgang, við höfum engin, engin eirðarnin við höfum ekki gefa sko. okkur að það sé ekki Nei, en hérna ég held að, en varandi punktið með, með húsnæðislána, þú komið að nokkru sinni þættir nú erum við að tala um tólhuti, já já þú vildir ekki reyna að svara í það <laughs> þá hef ég grunum að þau að, að lántökukostnaður þeirra einstaklinga í Lundum farið svolítið skuldsetningu landana og það fer bara aðalegt í því hvað Ísland skulda mikið út af við en ekki hvað Europasambandi verum þá sjáum við sem er Greikland nú eru 300 hvað var að koma, 3000 punta álag eða 1200, hvað var að mm. það var 800 punta álag, veitir hvað það mikið 18% vextir og ná þíska bankavexti sem þíska ríki þarf að borga hvað heldur að húsnæðislánin í Gríklandi þurfa að vera há í efurum sem er sko skotheldugjöldmið það er náttúrulega ekki því að þessi að taka mikið lánin þeir, þeir að, bara geta ekki að tekið húsnæðislán ég skal bara segja eins og þeir, þeir bara fá ekki sko, húsnæðislán og það er munurins kannski eitt sem við erum átt og græði það er ekki nóg að gangi að Europasamtið heldur þarf við, við sem Íslingar að greiða niður okkar ellendu skuldir þá mun okkar húsnæðislán læka sko, þessi kjörnum sem ég er að benda á E- Evropasambandsríkjum og Íslandi og það er samaburinn og það er tekið tillit til ímissa uppgreifslu gæls og svona til þess að þetta sé Þetta er alveg rétt jáður, ég ætlaði að segja hvað gerist þá þá voru hérna, húsnæðslan of átir í Greiklandi og Spáni mm. og þeir mhm. tóku mikið af lánum og þeir eru núna súpa segða við. Það sem hefur Evropa búin að læra mm. er að þeir verða að vera herri í Greiklandi og Spáni forever geta ekki fengið sömu vext og, og þýskarar þetta eru stóri mistökin sem Efran eh, ég vil gana benda á eitthvað írægt hjá þennan punkt því að það það er eitt, það hefur verið tekið um lánakostna er það þannig að við getum ekki fjarlægt stimpilgjöld eh, utan Európusambansins jú, við getum gert það getum við ekki lækka verðtryggingu eða fjarlægt verðtryggingu utan Európusambansins jú, við getum gert það getum við ekki afnumið gjaldirisöftin utan Európusambansins jú, við getum gert það Getum við lækka stýrivexti utan Európusambansins? Já, við getum gert það. En getum við gert það innan Európusambansins? Er Sæðlabanki Európa að fara að taka marka og sérþörfum 300.000 manna eh, hérna, þjóðu út í ballarhafi? Nei, það er bara ekki að fara að gerast. Manum, Þeir eru hugsa um 500 miljónum manna. En þú varst að tala um það. Hvaða kosti hefur íslenska þjóðun utan Európusambansins? Jú, ég skal segja það. Til dæmis varðveitingu tekjustofn íslensku þjóðarinnar sem eru nú sjávarútvegurinn. Það er nú kannski svolítið mikilvægt að varveita tekjustofn þjóðarinnar sjálfstæði þjóðarinnar líðræðislega vinnubröð sem við höfum oft talað um hérna, síðan, hérna á Íslandi síðan hérna, búsáhaldabildingunar þá ætlum þið allt í unna að fara það að afnema það, nei við ætlum að fjarlæga vald frá hennum almenna kjósenda og færa það og dreifa því yfir sko 500 miljónum manns út í Evrópum það er ekki, það, það er ekki hagsmunni íslensku um þjóðarinnar Ef við gangum í Evrópusambandið þá fáum við þannig að örfáa þringmenn og það er alveg rétt inn í Evróputingi en hlutvarslega þá sko, fjölda bak við þing, þá þingmenn sem við erum með þannig þannig að þetta er nokkið svo ólýðræðislegt uh, og mér finnst líka að skipta mál en þessi umræða um mm -hmm. sko, nú, nú ætla ég ekki að, að halda því fram að þetta sé einhvað sem að, að, að við bara göngum inn og eins og ég sagði það á þann sko, við þurfum góða samning og þá þarf að tryggja sér árútt veginn Hvað er góðu samningur? Já, góðu samningur er einhvað sem að þjóðin er tilbúin að sætta sér við Nú, og þannig að það, þú veist ekki hvað góðu samningur er það er nú, það er nú sko tveggja ein, allavega eitt að hálft og til tvö ára samningsferðli í gangi þannig að það kemur í ljós hvað það verður en þjóðin getur tekið ákvörnum það hvað er góðu samni byttu ég ætla, nei, nú er það alltaf að setja marg, ég setja hérna sko undir 15 spurning leið mér að klára hérna eitt svar varðandi eh, líðræðismálin og fullveldi og allt þetta sko mm líðræðið og, og fullveldið það lítur að vera falið í því að við vitum og við getum ákveðið hvað hérna, hendur okkur. Við tökum þátt í ákvörunum sem að varða okkur. Við erum í alþjóðasamstarfi alls konar. Við erum, hérna, í, erum hluti af hennum ímsu e, hérna, samtökum, við erum í NATO, við, við erum í, ég, það, er svo, það er svo mörg, við höfum allstaðar einhvað um málin að segja eins og staðinir í dag við erum búin að reykja varandi ES að þar höfu við ekki um mjög stóran þátt ákvarðan að segja sem að við tökum hinga í lög. Ég menn við getum alveg deilt um hvað það er stórt prósenda af, af lögjöf að Európusambatins. Alla treyðar að við erum að taka lögjöf sem að við höfum ekki neittum að segja. Ef við göngum inn í Európusambatins þá munum við hafa eitthvað um þetta að segja. ES samningurinn hann stendur frekar veikur. Það er þannig. Og Já, það eru, ég meina, það eru marg, marg... Normin eru, eru ánæðið með hann og... Já, normur eru misánaðið en nú í haust þá mun mm. koma út skýrsla sem að, að norska þingi held ég að sér rétt hjá mér er að vinna þar sem að þeir eru að meta hversu vel EES samlingun stendur hindi Kanski draga þessi út úr í vara? Það er spurning og svo verði ég að minna á því að við erum að, við erum að bera okkur saman áttu við normen og ég hitti hérna Sven Hansen sem var fór fyrir hérna Evrópu sinnum og er, var í, í samningarnemdini og er norskur þingmaður Já. ég hitt hann hérna í hvað síðustu viku og hann sko benti á það var, sífild, við vorum að spyrja hann hvernig verður það með, með sjávarútvegin og hvernig verður það með, og hann benti alltaf, sko við erum í óljósjóðin við erum bara stöndum allt, allt öðru í sig það var 42% verbulg ef ég mann rétt hérna, þegar þau sóttu um síðast það, það stóð mjög illa og það er þannig þegar að ríki sækja um Evropasambandi það virðist vera að það er mjög algengt að þau eru í kreppu, þau eru efnaðsleiri læði í það minnsta Þannig að það er líka eitthvað sem sko, er ekkert eitthvað undræfn auðvitað er það þá ennþá meira kapsmál að sækjum og af hverju er það? Er það ekki vegna þess að það er efnaðislega hérna, jákvæmt fyrir þjóðina að ganga inn? Mm, jú, svo, en, en sko ég, ég til dæmis sjálfur hef ekki síðan þennan efnaðislega ávinning sem að menn er að tala um. Ég, bara, eh, ég hef heirt fólk gera sér vonur um hann ég Já, ekki, ég meina um sko. við tölum um stöðuleika við tölum um lagri vexti og verðbólk við tölum um lagri viðskiptakostna Ég sé ekki lága vexti í, í skuldsettu löndum sko, Evrópu sko, Ég sé ekki læra maturverð neinstæðar eh, heldur en á Íslandi Ég ger ekki ráð fyrir að verði við fyrum að hafa sama matalega hér eins og í söður Ítalið, við erum með svipað og svíþjóð nú þegar, ég sé ekki að við fyrum mikið niður fyrir það Nei. En við, ég vil, var leipan um mm. gullega að, að því að nú aðeins byðið rólaugur það hérna gerir sjaldan sko þannig að því að við nú, nú erum bara tæpað tíu mítur eftir að þættinum uh, og, og, og hérna eh, sko við hefum ekki, ekki mikið komið inn á gældmiðlin en það er nú kannski það sem menn hafa bent á í, í, í ykkar málstað Evropu, eh, sem eru anstæðingar þess að Ísland gangi í Evrópusambandiði það er hvað ætla að gera annað í gjaldmiðelsmálum e, eh, Íslenska krónan er hverki tekin utan Íslands í dag Býtu tilkvæmstu, nefn... láta taka krónu og fæð bara með gjalderi til útlanda hvað er þetta? Ég var í ferðarlegum daginn og ég borgaði bara með öfrum allt sem ég þurfti Þetta er óhæraðið, ja, sjálfsögðu Nei, og það, það er heftaði sko... hvað maður getur ekki mikið gjalderi e, eh, það er mjög dí, auðvitað, auðvitað, auðvitað gengi krónunar kemur nýra á námsmunu, það kemur nýra á íslenskum fjölskyldum að geta farið í frí til útlanda, heimsótt vinn og ættingja á mjög margan hátt kemur þetta, þessi, þetta veika gengi krónunar niður á okkur og það að vera með þennan gældmil og það er ekkert útlut fyrir að styrkist mikið yfir þetta ég er, ég er al það algjörlega, það er ekkert ránt sem þú hefur sagt í þessu hins vegar ætlum ég nú bara að segja að það eru náttúrulega að skipta skoðunum um þetta Sum, sumur, hafa, sumur hafa bent á til dæmis Hong Kong sem dæmi, það er engin löggildur gældmil, það getur menn bara nota það nákvæmlega það sem þið sýnist þeir geta nota dollar eða reminbi eða, eða tælansbat eða bara hvað sem þeir vilja Ég meina það eru ímis hugmyndir, mín, mín, mín skoðun er svo að, að íslenska krónan hún bara endur speklar ástandi á Íslandi. Ástandi fyrir hún hrundi, það var náttúrulega því að það hrundi efnarskerfi á landinu. Það er bara starrend. En af hverju varð hún svona sterk, af hverju varð hún svona ofblásin? Jú, ég vil meina það er eintar að rekja til óabyrgra útgjaldaliða ríkisins og líka hvernig það var að fara öðru málum hér það er eitthvað sem við höfum skapað okkur heima ég hins vegar vil benda á sko, þegar menn er að tala um það að menn fari í kreppur inn í, í, í Evrópu það hefur nú komið ítla til dæmis fyrir sko, Tjekkland en sko atvinnuleysið hefur hækkað hér en það hefur hækkað minna en í flestum Evrópuríkjum hér hefur landsframleysla lækkað en hún hefur lækkað minna en í flestum Evrópuríkjum það er bara staðrind það er bara staðrind sko þú getur ekkert útleikað og það kom grein í dag ég ætla bara að leiða mér að klára þetta það kom grein í dag nú, býtu, það, kom, það kom grein í dag eftir, eftir hægfræng hérna, Pól Krúkmann í New York Times sem var byrt í gær og, hérna, sem er byggð á íslenskri rannsók sem er eftir hérna, Stefán Ólason og Arnald Sölva Kristjánsson sem var kynnt í Luxemburg í gær en, okay, já, sem, að, sem að bendi bara til þess að íslenska krónin er núna stíð undir okkur en það að tala um það að þetta með ódýrari sko matvælaverð ég, ég verð bara að kommenta stutt á það líka það er nú einu snið þannig að nú miða við gengi núna þá eru við til dæmis með mjög ódýrt bensín <laughs> miða við Evrópu en sjá nú til ef að þú er nú reykja vestlumbrindis ef þú ert með kúnuna sem er reyðbúin til að borga þér 100 krónur fyrir vöruna af hverju ætti hann að selja þér hann á 80 sko, ég bara fyrsta, spyr, já, seg, hvað gerðist hérna- hérna það að lækka í hérna, hérna sölu skattur þá bara hækkaði Jón Ásker upp verðin í öllum búðunum um 7% það er bara það að, að það er, punkturinn er sá að það er ekkert svona einn svona töfralösni það er ekkert sem að Evrópasambandið er að fara að gera okkur sem við getum ekki að gera sjálf já, en ég, ég sem sé aðtöðsend það er mér personlega sko en það er ekkert allir sammála mér í því Nei og ég ætla nú aðeins að því þú nefnir hérna vestlunar, hérna, vestlunar sko, eh, þetta er það sem að atvinnuleikundu kvarta mikið undan og, og, hérna, og það eru sérstaklega þeir sem eru að kaupa innvörur að það er mjög erfitt að gera plöð það er nú einfalt að þannig þú ert með einhvers konar hérna, ársplan sem að það sem þú ætlar að kaupa innvörur sem ég var að reyka vestunarlögavinn núna eins og ég gerði að gengið hefur hérna sveiblast og nú er ég ekki bara að tala um síðasta ár eða þar síðasta ár, heldur bara almenn býtu leið mér hérna að klára um Já, ég veit þú þekkir það, spilir hvort að luðstendur þekkir það, þetta hefur skapað aðtunleikandum gífilega erfiða stöðu nú er ég líka aðtunleikandi þú voru hægt að grípa fram í fyrir mér og leiða mér að klára við lustum hérna á ykkur og nú ætlum ég að fá að klára það virkar þannig að fólk verður að fá þannig stöðuleik að það sé hægt að vera í viðskiptum og það er mjög erfitt, ég meina það þarf ekki og ég meina meiri segja sko fólk sem að, að tók gældurinslán bara bílinn sinn það getur orðið gjaldfrátt á þess ég meina þetta er auðvitað, þetta er aðstæð sem við erum í núna og það eru auðvitað mjög afgækjandar og ég ætla ekki að láta eins og þess verði alltaf svona það er, það er alls ekki þannig það verður heldur vonandi ekki alltaf svona í Greiklandi þar var mjög mm. mikil óráðsíða og illa staðið að hlutunum og það var líka gert hér það sem við höfum bent á núna og það sem við höfum bent af áður er það að það er ákveðin stöðuleiki sem fylgir því að gangin í Europasambandi. Já, punktum er komið fram, stöðuleikin er góður, hann er æskilegur, ég er útaf fyrir sig og allir samála um það, en það er þá að svara þessu, að, að, að þessi punktur er komið fram nokkur sinnum, stöðuleiki mjög æskilegur, en hver má kostnæðin vera fyrir ennum stöðuleika? Segjum að við varum með alveg blífastan gjaldmiðil mm -hmm. og mhm. hér hefa Krúkmann og aðrir stíklits og aðrir hafðræðingar koma á fjalla um þetta hver er þá kostnæðurinn, hvaða gjaldir erum við tilbúin að borga fyrir hann stöðuleika mm -hmm. eitt gjaldi sem við myndum borga væri herra atvinnleysi miklu herra atvinnleysi Þeim, og vegna þess að þegar þú getur ekki leift gjaldmilinum að lækka eins og engir hérna í Íslandi, ef við varum með efrur þá væri atvinnleysi jafn mikið eins og var í til og meins í Litána, hvað var komið í 20% Spáni 30% já, og, hver, og þá fyrir fólk, fólk að hugsa hvort er það óþægilega fyrir mig sem er að vinna hérna með Excel að breyta þessu aðeins Excel áallinu minn öðru koru eða fyrir allt eh, fullt af fólki þúsundur í viðbót atvinnulegs þá, þá er valið þetta þá höfum við frekar okkur einn gjald Nei, þetta er náttúrulega ekki, þetta er ekki rétt auðvitað er það, sko, fyrirtæki geta að fara hausin bara við gjaldinsveiflum, það er ekki gott, það er bara gengur ekki og bara Nei. fólk er algjörlega komið með nóg af þessum óstöðuleika, það er mjög mikið að litlum og sko, smá, smá fyrirtæki meðna hérna á landi og fólk getur ekki farið út í aturregstur þetta, einfalda vegna þess að það er ekki hægt að trista á að næstu mánu Það er fullt af fólki varðandi aftunleysi, þetta er svona halgjörð grín sko á söðunisum er gífulega mikið aftunleysi á söðunisum Þa, það smítast ekki yfir aðra landsluta bara átomatist það er, það er an, mjög stór uh, þröskuldur að færa sig millir svæða þegar er aftunleysi mm -hmm og ég er ekki að gera lítið úr þessum vanda þar sem er atvinnleys á meginlandinu og það er í austur-Európa til dæmis að það breyt, það, það færist ekki yfir í önnu ríki á einhvern örskumum tíma atvinnleysi er sko innanbúðar vandamál ef maður hugsaður þannig það vandar atvinna á því svæði en. og fólk leipur ekki að meila annars væri við og við erum inn í erstrákar hérna við erum inn í þessu fjórfræsi fólk, fólk getur komið hingað já já, það eru nokkri ístendingar að flytja til Norris og ég skil það mjög vel, ástandið er mjög slemt hérna við þurfum að gera heilmikið í því en við skulum tala fyrir um staðirindir, það er ekki þannig þá væri hérna miklu, miklu fleiri af útlendingum að leita eftir vinnu. Nú, nú er, er þessir alveg við það að ljúka þannig að ég ætla að beða gullega að ljúka þessari gældmiðin sem viljaði aðra við sjálfum það. <laughs> og uh, sko. ég menna, akkur ef það er svona gott að vera með lítinn gældmiðin sem getur stýrst sjálfur og losnaði aðdunleysi, akkur er það ekki brallar þjóður bara Jan Mæin og Grænland og Færir og akkur er ekki brallir með sinni eigin gældmiðin? Sko, Jan Mæin er nú ekki þjóð en, en hérna, hún er nú sett undir Noreg en Noreg með eigin gældmiðla, marg þjóðar sem hafa haldið eigin gældmiðli innan Európsambansins, Danir og, og, og, og hérna og, og hérna, en, en spurningin er svo spurningin er svo, þessi viðtæki stöðuleiki sem er komið frá Evróni þeir sem er að flytja einn vörur frá bandaríkunum til dæmis í Evrópu, þeir hafa nú grættur rosalega mikið á hrunni Evrónar upp á síðkastið ha, það er nú hittilegur óstöðuleiki sem þeir búið við, ég hef ekki bara öll ég minna þetta er, en ég ætla bara að benda á eitt í lokin mér finnst bara aðteglisvert að menn vilja ganga, hérna hún vil ekki, hérna hún vil fórna sem sagt aðal tekju öflunar tækifæri Íslendinga sjáarútveginn fyrir það að taka um gjaldmiðun stöðuverðan gjaldmiðil sem við vitum ekki. Ég kalla eftir málefnælur um það enn og aftur en ég takka fyrir mig, þetta er búið að vera mjög skemmtilegt. Ég held að hún hef ekki verið tilbúin að fórna honum en hérna, við skulum hérna þakka okkur bara kella fyrir komin á fróðlegur um- umræður, við þökkum hérna eh, teknimannum okkar fyrir stjórnina og verðum hérna næsta 50 dag með áhugaverða gæstu áhugaverða umræður Takk allir fyrir komuna Takk fyrir í dag Takk hella Ooh,